إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء, لتنوء بالعصبة أولي قوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Hakikaten Karun Musa'nın kavminden idi. Fakat onlara karşı azgınlık etmişti. Ve ona öyle hazinelerden vermiştik ki gerçekten onun hazinelerinin anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. O zaman kavmi ona şöyle demişti. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenenleri sevmez. الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah'ın sana verdiği servet ile ahiret yurdunu ara. Bol hayır yap. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et ve yeryüzüne fesat çıkartmaya yol arama. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Karun bu servet bana ancak bende bulunan bir bilgi sayesinde verildi dedi. Ama o bilmedi mi ki şüphesiz Allah kendisinden önceki nesillerden ondan kuvvetçe daha güçlü ve mal toplama cihetiyle daha çok varlıklı olan kimseleri gerçekten helak etmiştir. Allah onların ne yaptığını bildiği için o günahkarlara azarlayarak sorgulanmalarının dışında öğrenmek üzere günahlarından sorulmaz.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 Şüphesiz o elbette büyük bir nasip sahibidir. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون Kendilerine ilim verilenler ise dedi ki, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyen bir kimse için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Nihayet onu da sarayını da yere geçiriverdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluk da olmadı. Kendi kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون Dün onun yerinde olmayı temenni edenler ertesi sabah vay Demek şu gerçek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletiyor ve dilediğine de daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı elbette bizi de yere batırırdı. Vay demek şu gerçek ki kafirler kurtuluşa ermeyecek demeye başladılar. Tilked İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyi ve fesadı istemeyenlere veririz. Güzel akibet ise takva sahiplerinindir. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Kim iyilikle gelirse artık ona ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse kötülükleri yapanlar artık ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılırlar. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne leradduke ilâ me'âd. Kur Rabbi a'lemu men câe bil hudâ ve men huve fî dalâlin mubîn. Ey Resulüm! Şüphesiz ki Kur'an'ı tebliğ ve onunla amel etmeyi sana farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere Mekke'ye iade edicidir. De ki Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu en iyi bilendir. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Halbuki sen bu kitabın sana vahyedileceğini ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak sana vahyedildi. Öyleyse sakın kafirlere arka çıkma. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى Ve Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Artık Rabbine davet et ve sakın müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hem Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından ve rızasına uygun olandan başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz.''